պաշտոնական Բաքվի հերթական հոխորտանքը հնչեց ոչ թե Ադրբեջանից, այլ Եվրոպայի մարյաքաղաք Բրյուսելից։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յեն Ստոլտենբերգի հետ հանդիպումից հետո համատեղ ասուլիսին, այսինքն Ռուսաստանի միջնորդությամբ ձեռք բերված հայտարարությունը խեղաթյուրվել է Արևմտյան ռազմական ալյանսի մոտ ու ներկայությամբ, իսկ գուցե նաև դրդմամբ։ Արտգործնախարար Դավիթ Բաբայանի գնահատմամբ սա ոչ թե պատահականություն է, այլ քաղաքական հաշվարկ։ Նախ եւ առաջ, ոչ այդ գիտենք տեսանք, որ նրանք հանդիպում են ունեցել Սոչիում։ Այնտեղ Իլհամ Ալիևը նման հարցեր չի բարձրաձայնի։ Ինչու, որովհետև պարզ ասած ռիսկ չի արել։ Ռուսները բնական է սա, չեմ կարծում, որ չեն նկատում, որովհետև սա ակնհայտ է։ Փաստորեն իրենց փաստի արջեր է կանգնեցում, այստեղ պարզ է, որ սա աշխարհակահաղական հայտ է։ Փորձում է սրանով հարվածել Արցախին, խեղդել Արցախը մեկ, մասնատել Հայաստանը եւ բնական է այս ամենը ուղղված է ոչ միայն հայոց պետականության դեմ, այլ առաջին հերթին նաեւ Ռուսաստանի դեմ։ Մենք ծանոթ ենք ադրբեջանական հսկիչ կետերի գործածությանը ասում է Դավիթ Բաբայանը եւ նշում Լաչինի միջանցքն ադրբեջանական հսկողության տակ տեղափոխելն անթույլատրելի է, քանի որ այն կարող է հանգեցնել նաեւ պատերազմի, իսկ Զանգեզուրի միջանցքի գործարկումն Ադրբեջանի ու առավել եւս Թուրքիայի համար աշխարհակաղակական նշանակություն ունի, համոզված է արտգործնախարարը։ Ընդ որում այն շոշափում է ոչ միայն հայկական պետությունների շահերը։ Էրդողանի եւ այդ գորշ գալերի ղեկավարի քարտեզը միասին ինչպիսի են ցույց տալիս, չէ, ասենք Հայաստանը չկա, Ռուսաստանի ընդարձակ տարածք ընդཐུպ միջև Յակուտիա, Սառեցյալ օվկիանոսա բոլորը թուրան պետք է լինի ըստ իրենց պատկերացումների։ Եվ փաստորեն սա իրականացում է այդ պարագործողության։ Այդ ամենը սա պլացդարմ է Ռուսաստանի դեմ, Իրանի, Չինաստանի եւ հետագայում նաեւ Եվրոպայի։ Ալիևի քաղաքականությունը դուրս է իրավական տիրույթից, նրա քայլերը որևէ առնչություն չունեն Երակոմ հայտարարության դրույթների հետ։ Ավելին, այսօր Դավիթ Բաբայանի խոսքով ադրբեջանական կողմը շրջանառում է մի քանի միջանցքների գոյության իրավունքի հարցը։ Մեկը այդ մեղրիով, մյուսը օկուպացված Խարվաճարը պետք է կապեն Նախիջևանի հետ։ Վաղն էլ կարող են ասեն, գիտեք, Գյումրիով էլ են միջանցք ուզում Ավելին, ասում է միջանցքը պետք է լինի հայկական վերահսկողությունից դուրս, ոչ մի մաքսակետ, ոչ մի բան։ Սա նշանակում է, որ նաև ռուսական վերահսկողությունից դուրս։ Փաստորեն նրանք ուզում են կտրեն ինչ որ տարածքներ եւ միացնեն Նախիջևանը օկուպացված Արցախի տարածքները, Խարվաճարը, մնացած տեղերը, չէ։ Սրանով նաև փաստորեն Տիրանան Սյունիքին։ Եվրախորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի հետ հանդիպումից հետո տարածված հայտարարությունում ՀՀԿ Մինսկի խմբի չհիշատակումը ներկայացնել որպես հաղթաթուղթ նշանակում է ցանկալի ներկայացնել իրականության որտեղ Դավիթ Բաբայանը վստահ է, դա չի նշանակում, թե վերջինս վայր է դրել մանդատը եւ սա նույնպես հակառուսական քայլ է։ Եթե ասում է, որ ԵՀԿ Մինսկի խմբի մասին եւ երանախագահության չի խոսվել, դա նշանակում է, որ փաստորեն ԱՄՆ-ն եւ Ֆրանսիան պետք է դուրս մղվեն, հա։ Այսինքն սրանով ինչ է ուզում է նաև էլի անուղակի ձևով հարվածել Ռուսաստանի, որ սա Ռուսաստանի դիրքորոշումն է, այնինչ որ Ռուսաստանի նախագահ կարևորում է դա։ Չէ՞ դա Ռուսաստանի դեմ է դուրս գալիս։ Դրանով մենք չպետք է այս հայտարարությունը հիմք վերցնենք եւ դատենք, որ այսուհետ եւս ԵԱԿ Մինսկի խմբի երանախագահությունը անելիքներ չունի։ Դավիթ Բաբայանի համոզմամբ առաջիկայում հակամարտության լուծման խնդրում առաջնայինը շարունակելու է մնալ հումանիտար եւ մարդասիրական հարցերի լուծում կատարումը։ Անահիտ Ստեփանյան, Արցախ լրատվական։